ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم Kažu lema, kada čovjeka zadesi pojedinačno, znači svakog čovjeka zadesi musibe, kako prilazi njemu i kako će, do- e, koji je odgovor, da li je to musibet, znači kazna, ili je samo, znači, da ti, ili ti Allah hoće, znači, da se sa tim musibetom digne, znači, da ređu kod Allah subhanahu wa ta'ala. Nema sumnje ako se sjećate e, E, bitke na Uhudu gdje, da kažemo, e, kazna zadesila sve one koji su sve učesnike Uhuda. Među njima i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači iskusio tu kaznu. Međutim nije poslanik da sam zaslužio. Allah subhanahu hoće da mu digne znači stepen kod Allaha, hoće da mu da znači nagradu za to. I ovdje ćete vidjeti isto kada čovjek e, kada čovjeka zadesi musibet, razlikuju se ljudi po tom u tom musibetu, znači na tri kategorije, da kažemo. To ćemo se mi takve doćemo do toga. Što se tiče musibeta, znači čovjek gleda šta pojedinačno, gleda svoje stanje u momentu musibeta. Zato Lema kažu, ako čovjek pri sebi ima znači, velike grijehe, znači onaj musibet koji ga zadesio, kaže, nema sumnja apsolutno da je to znači, kazna. Znači nema sumnje znači da je to znači kazna i upravo ovaj ajet objašnjava jedan od ajeta jeste وَلَنُذِيكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kaže, mi ćemo, mi ćemo im znači, slati te musibete ili kazne, i ove prije kazne ahireta, znači te manje kazne, prije velike kazne na ahiretu, na sudnjem danu, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kaže, ne bude se vratili. Tako da čovjek gleda, znači pojedinačno, znači gleda svoje stanje. Ako je čovjek, znači u tom momentu ima velike grijehe, znači 100% je kazna. Međutim, i to nije musibet sve dotle dok li čovjek šta? Nestane, znači dok sebe ne bude revidirao. Čovjek, kaže Allah, Allah posljednji za selam, i da hadda Allahu kaumen i Kaže, kada Allah zavoli jedan narod, pošalje mu znači belaje, pošalje mu musibete ovdje vidjet ćete ljudi se znači razlikuju po pitanju musibeta, znači idu u tri kategorije i to ćemo se opet, kažem, vraćamo se na to, spomenut ćemo i to, međutim da se vratimo što se tiče same, znači, samog musibeta, kako ga raz, razgraničiti, je li taj musibet kazna ili Allah hoće čovjek da digne, da kažemo, onaj stepen. U onom momentu, znači, kada čovjeka zadesi musibet, gleda svoje stanje. Ako ima pisavi velikih grijeha, to se znači, kazna. Ako čovjek nema, znači, pri sebi velikih grijeha, međutim čovjek oženjen, onda gleda, pošto čovjek nije samo odgovoran za sebe, ovi omladina, ovi momci, oni su, da kažemo, u povlašenoj poziciji, oni samo imaju, znači, da brinu o sebi. I oni ne gledaju nikoga drugog osim sebe. Kada ih zadesi to oni gledaju samo na sebe. A oni koji su oženjeni, ako su oni, da kažemo, čisti od tih velikih grijeha, Onda gledaju, znači, ko je još, za koga su oni odgovorni. Kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> u nara, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce dva Znači ovdje s ovim atom je e, obaveza znači, čovjeka da čuva sebe i svoju porodcu. Ko je porodca? Njegova žena i njegova djeca. Tako da oni koji su oženjeni u momentu musibeta znači, gledaju šta? Ako su oni čisti od velikih grijeha, nemaju problema, znači, obožavaju Allah znači, ispravno pokorili mu se potpuno, gledaju znači u svoju suprugu. Ako su pustili supruzi, znači stvari koji, eh, da kažemo, koji su grijesi, a nisu, da kažemo, eh, nisu sprečavali te grijehe, znači onda je sigurno i tad kazna, ako je pustio čovjek svoje supruzi da radi šta hoće, znači i ne upozorava, da kažemo, na, ne suzbija, da kažemo, njeno griješenje, onda i njegova kazna. Zašto? Zato što je on odgovoran za nju. I ovdje se isto odnosi, tako, tako se isto odnosi na, na djecu.